מעומק הלב. לכלל הנאמנות והמתפקדים. סוגרים את השבוע הרדיופוני הפרולטרי בבשורת נחמה הכל עידודים מעמקי תאומות. באשר הלילה נקדיש הדיבור והשידור. ללוחמת דגולה, גיבורת חיל, כוכב זוהר ומזהיר. בשמי האופל של האנושות ובימיה הקשים ביותר. מי שצמחה על הקרקע של שדות הכותנה נפתולי החיים. עלתה להיות אחד הקולות המשפיעים והחשובים והעמוקים במאבק הבלתי נפסק לחירות, לשוויון, לאהבה. חברות ונאמנים. הלילה כולו. בסי ג'ונס. בסי ג'ונס זה השם, is the name. בסי ג'ונס, באמת uh, תופעה כל כך גדולה כשמדברים ומבקשים מ... Uh, מסתם אה, אנשים שפוגשים, למנות קולות גדולים, זמרות נניח, זמרות גדולות, שעשו הפיכה גדולה בשנות ה-60, שחוללו קונברסיות והפיכות לב, שהם עצמן היו חלק מה, מקולות, ומן ההדים של המאבק הקשה לשחרור. אז מי יגידו? יגידו אה, ג'ון באז, אה, ג'ניס ג'ופלין, וכמובן כבודן במקומן וכולי. מי יחשוב על בסי ג'ונס? תגיד בסי ג'ונס, הרוב יגיד, מי? בסי סמית, בטח תמיד. לא, לא בסי סמית. בסי ג'ונס, למרות שבסי ג'ונס נולדה במקום שקראו לו סמית'ויל בג'ורג'יה. בסי ג'ונס זה סיפור וזה קול כל כך נדיר. וזו זמרת שאם היה לה הדהוד ויחסי ציבור ופרסום ותאוות ההתגברות, הייתה ידועה וגדולה מכל הזמרות שמניתי, ואף גדולה מרבות אחרות, ואחרים. אבל מה לעשות, מי שהייתה מסורה לקולו של המאבק וליום הקטנות, הלכה בגדולות. אבל מאחורי הפרגוד של העולם הזה, בסי ג'ונס. Before this time, another year. Before this time, another year. Amekito, Denzamal. for this time, another year, כן, כעת חיה, I may be gone, יכול להיות שאני כבר לא אהיה כאן, אה, ואהיה באיזה in a lonesome graveyard, באיזה בית עלמין עזוב, חס ושלום, ולכן זה זיכרון הקץ. אה, ואנחנו שומעים פה הרבה מאוד דברים שאנחנו נדבר עליהם בהמשך, ממש ממש בהמשך, הרבה אפריקה והרבה, כמובן, בלוז אה, פרימטי כזה, ראשוני. אה, מרגש כל כך, עם הקול המוביל של בסי ג'ונס, יחד עם הלהקה שמלווה אותה, באחד ההקלטות במסעות של אלן לומקס דרומה. אוזן חשובה מאוד ששמעה, הכירה את אה, בסי ג'ונס מ-1959 ואילך. אבל אנחנו עוד נמצאים בשנים קדמוניות. בסי ג'ונס נולדה ב-1902, בחודשי האביב, חודשי הגאולה, באפריל. אה, במקום קטן שנקרא סמית ויר, ג'ורג'יה, אבל אה, נטשה אותו מהר מאוד, כיוון שהיא הייתה ממש ינוקה, זעתותה, ואימה עברה איתה למקום אחר שנקרא דוסון, ג'ורג'יה. אני אומר אימה עברה איתה, מכיוון שמקומו של האב, האב המוליד, אה, נפקד. לא, למעשה בסי ג'ונס לא הכירה את אביה. אה, שהוליד אותה, לא יודע אם אפשר לקרוא לזה הוליד, כן, אבל אביה ביולוגי, מה שקוראים. אה, כל ימיה. מי שגידל אותה היה אביה המאמץ מינקות, אותו היא כינתה פאפה, אה, בחור בשם, אה, בשם ג'יימס סמפסון. אני מזכיר את שמו מכיוון שהוא חשוב מאוד, חשוב מאוד להמשך ולהתפתחותה של התודעה הבסי ג'ונסית בעולם. אימה, שעברה איתה לדורסון, אימה היא ג'וליה, זמרת ורקדנית, שלחה את בסי אליזבת, בשמה מרי אליזבת, בסי ג'ונס, שלחה אותה לבית ספר, לא החזיקה שם מעמד הרבה זמן, אה, ברעיונות ובסיפור חייה היא מספרת שהיא לא סיימה כיתה ה', ו... אבל, אבל מה שכן, כן התמחתה בו, ומה שכן הפך להיות בית ספר גדול ובית מדרש לחינוך ולשחרור ולמידות טובות, הייתה הקרבה שלה לכללות הארבעה, סבא, סבא, סבתא וסבתא. עם כולם היא ישבה, את כולם היא אהבה, ועם כולם היא דיברה על השנים ההן. וסבה מצד אביה, כן, הסבא ג'ט סמפסון, הסבא מאמץ בעצם, אבל מי שגידל אותה בתור סבא שלה, ג'ט סמפסון, שניגן באקורדיון, שימו לב, ג'ט סמפסון היה עבד, אבל שנשבע עוד באפריקה. זה לא עבד שנולד באיזה חווה דרומית. הוא בגיל שבע, יחד עם חמשת אחיו, הוא הועמס, נחטף, נשבע. ובסביבות 1843, שהוא בערך בן 6-7, הוא נחטף ממקום אה, חייו, מן החופש, מן החירות, מן החיים, <clears throat> והפך להיות עבד בארצות הברית של אמריקה המקסימה. ו... והוא סיפר לה בתור סב, כי הוא האריך ימים, הוא מת ב-1941 בגיל 105, סבא של בסי ג'ונס. והוא זה שהיה המחנך הראשי, אפשר לומר, לנכדתו, לבסי, בענייני אפריקה, בענייני ה-old ways, <clears throat> בענייני השירה והשפה, המחשבות, מחשבות החירות וגם זיכרון העבדות ובקשת הגאולה. That's the same one of it. That's that's the hum by, you know. Come by here, my Lord, come by here. Come by here, my Lord, come by here. Oh, come by here, my Lord, come by here. Oh somebody here. Yesterday, somebody needs you, Lord. Come by here. Somebody needs you, Lord. Come by here. Yesterday, somebody needs you, Lord. Come by here now, oh Lord. Come by here. Yes, we're down here praying, Lord. Come by here down here praying, Lord, come by, yeah down here praying, Lord, come by here now. Oh, Lord, come by here. Lord, the liars keep lying, Lord, come by here. The liars keep lying, Lord, come by here. The liars keep lying, Lord, come by here. Oh Lord, come by here. Yeah, the gamblers keep gambling, Lord. Come by here. Gamblers keep gambling, Lord, come by here. Gamblers keep gambling, Lord, come by here now. Oh Lord, come by here. Want you to come by here, my Lord, come by here. Come by here, my Lord, come by here. Oh, come by here, my Lord, come by here. Oh, Lord, come by here. Yes, we're calling your name, good Lord, come by here. We're calling your name, good Lord, come by here. We're calling your name, good Lord, come by here. Oh, Lord. Come by here. Yes, we're asking you to save us, Lord. Come by here. We're asking you to save us, Lord. Come by here. We're asking you to save us, Lord. Come by here. Oh, Lord. Come by here. Yes, I know you got the power, Lord. Come by here. I know you got the power, Lord. Come by here. I know you got the power, Lord. Come by here. כך נפסקת ההקלטה. אה, אה, אה, הקליט את זה כמובן אלן לורמקס, חידודין חידודין כששומעים את הקול של בסי ג'ונס. ב-1914, זה אומר כשהיא הייתה בת 12, תראו לאן החיים מביאים את האדם, זה לא היה... בגיל 12 היא כבר הפכה להיות אימא. כך. ואבי הבת שנולדה, בשם רוזלי, היה בחור בשם קסיוס דייוויס, זה היה שמו, הוא היה אחיין של זמר גוספל ידוע בשם ג'ון דייוויס, מחבורת זמר ש... שנקראה Georgia Sea Island Singers. וכבר בגיל כזה, זה לא יאמן, היא, היא, היא מסתובבת וקסיוס דייוויס, הם אה, עוברים לגור ביחד, מנהלים איזה משק בית, ולחשוב באמת על שנים כאלה, זה בלתי יאמן. וכשהיא בגרה, בגיל 22, ב-1924, היא עזבה את, את בעלה, היא עזבה, היא לקחה את הילדה ושמה אותה אצל, אצל אימה, ועזבה, ניסתה את מזלה, כמו שניסו כל כך רבים ורבות. אה, ב-1926, שנתיים אחר כך, האבא, קסיוס דייוויס, מת, והיא עברה לפלורידה. ובפלורידה, היא לא הטיפה למאבק, לשוויון, והיא לא חיפשה עכשיו את תיקונו של עולם. בפלורידה, שאז חוותה בכל מיני ערים, אם היא הייתה בקילארגו או במיאמי, חוותה אז בשנים הללו איזה מין בום כלכלי, ובסי ג'ונס, אה, אז עוד לא בסי ג'ונס, אז אה, אליזבת מרי בסי, כמו שקראו לה כולם, עברה ל... למיאמי, הסתובבה בקילארגו, ועשתה כל מיני עבודות מוזרות ו... ו-, ו-, ו- וככה, עובדות תחתית, נקרא לזה כך, גם אה, שיחקה קלפים, ויצרה ושיווקה מונשיין, כלומר אלכוהול אה, בלתי חוקי בתקופות אה, בלתי חוקיות, שהדבר הזה הוא בלתי חוקי לעשותו. ועשתה כל מיני דברים, חיה על הקצה, מה שנקרא, ובניסיון לחיות ולהתפרנס. אבל ב-1928, שזה עוד כמה שנים אחר כך, היא נישאה בשנית לאדם שייתן לה גם את שם המשפחה המזוהה, ג'ורג' ג'ונס. ב-1932, ארבע שנים אחר כך, יש לנו תאריך מדויק, 28 בספטמבר, בסי הפכה ועברה תהליך של הפיכת לב, של קונברסיה, מה שקוראים בלשון תיאולוגית. היא מצאה את האל מכל הקלפים וההימורים והמונשיינינג והנישואים החפוזים והאימהות המוקדמת וזיכרון העבדות של הסבא וג'ורג'יה והכול. פתאום היא מצאה את האל ב-1932, ב-28 בספטמבר, והפכה למה שקוראים born again, נולדה מחדש, אל הכנסייה הפנטקוסטלית. שזה אומר שהולך להיות מאוד מעניין. Daniel and the lion did, oh, Daniel and the lion did, oh, Daniel and the lion did. Lion did, my Lord, now Daniel and the lion did, oh, Daniel and the lion did, Daniel and the lion on me, oh Lord. Have mercy on me, cried Lord. Have mercy on me. Have mercy on me, my Lord, my Lord. now. Now is the needed time. Oh, now is the needed time. Lord, now is the needed time. And then Jesus locked the lion jaw. Oh, Jesus locked the lion jaw. Jesus locked the lion jaw. Joe Malone. Jesus loved him, Lion Joe. Jesus loved him, Lion Joe. Jesus loved him, Lion Joe. Thank God. He sent an angel down. Oh, God. He sent an angel down. Thank God. He sent an angel down. down my Lord, and our Lord. Lord, send an angel down, oh God, send an angel down. Lord, I send an angel down. איך תעבור אותה ילדה צעירה שכבר בגיל 12 הופכת להיות אימא ו... ו-, ו- נקשרת בנישואים לאותו קסיוס דייוויס, ואז הוא מת, ואז היא צריכה לעבור לפלורידה, ושם היא הולכת בכלכלות, בתוך הממש, בתחתיות של הרחובות של מיאמי ושל קילארגו. איך? מה קורה איתה? איך היא הופכת להיות אותו קול מרכזי, כפי שאנחנו שומעים, ובשירה אמונית כזו, אל תוך הפיכת הלב של 1900. 32, שהיא מצטרפת אל הכנסייה הפנטקוסטלית. הכנסייה הזו היא ידועה בדרום, בעיקר אם, אם, אם אנחנו מדברים על אפרו-אמריקנים. הפנטקוסטלים הם ידועים בתזזיתיות, באקסטזות הדתיות, בדיבור בלשונות, מה שקוראים. אה, זה מין דיבור כזה מעוות, מין ג'יבריש כזה, שמהווה את כללות התפילות שבעולם. כלומר, יש בזה באמת אלמנטים אה, אנטינומיים, כפי שקוראים לזה, אנטי-ממסדיים בתוך הממסד. מתאים מאוד אה, לבסי ג'ונס למצוא את מקומה בכנסייה הפנטקוסטלית. ב-1933, שנה אחר כך, היא חזרה מפלורידה ומהבום הכלכלי, ואיזה בום ואיזה כלכלי, אבל מן הבומבה של פלורידה, היא חזרה אה, יחד עם ג'ורג' ג'ונס לסן סיימנס. זה האי בג'ורג'יה, וכאן אנחנו מדברים על המקום שהוא ענייננו. רצועת האיים או לשונות החוף אה, בג'ורג'יה, מה שנקרא הג'ורג'יה סי איילנד, זה המקום שבו מסתובבת בסי ג'ונס, זה האזור הגיאוגרפי שבו אנחנו מדברים. ולמעשה, אם אתה בן אדם אה, מצאצא של אנשים שהגיעו מאפריקה, ואתה בארצות הברית, בתקופות הקשות ביותר של עבדות, של מלחמת אזרחי ואחר כך של סגרגציה. המקום הטוב ביותר להיות בו, כמובן בעירבון, מבחינה יחסית, הוא האזור הזה של ה-Sea Islands בג'ורג'ה. כיוון ששם זה אזור מבודד, לא הגיע כל כך השפעות, דיברנו על זה בין דומה לאפלאצ'ים ולאזורים האלה שאנשים יכלו לבטא יותר בחופשיות את, אה, את מאווייהם, את אהבותיהם, את המחשבות שלהם. אה, זה לא אומר שהם חיו בחופש מוחלט, אבל זה אומר שהעול היה מעט פחות מורגש, ולכן השתמרו מסורות אפריקניות ושפה ייחודית לאזורים הללו, שנקראת גולה. זה התרבות הזו של הגולה, זה כנראה בא, יש אומרים, אולי מה, מה, מהמדינה, מהאזור אנגולה, שגולה זה קריאול ואלמנטים אפריקניים. אלה דברים שלימדו וחינכו והעניקו והעניקו את בסי ג'ונס, ויש לה תודעה גדולה, ולכן אנחנו שומעים הרבה מאוד הידודים אפריקניים משירתה, גם כאשר זה נעשה בתוך המסגרת הממסדית לכאורה הכנסייתית. כן? זה הכל שירת שחרור. וזה תודות ל-Sea Islands, לאותן רצועות איים לשונות חוף של ג'ורג'ה. טוב, דיברנו מספיק, עכשיו נשמע את הטיון הבא, שימו לב, You Better Mind, שזה שימו לב. You better mind how you talk. You better mind what you're talking about. Cause you got to give in a call in the judgment. gotta mind what you're saying about. You got to give it a account in the judgment. You better mind. You better mind. Oh, you better mind. You better mind. Oh, you better mind. You got to give it a account in the judgment. You better mind. Yes, you're going around here from door to door. You're talking about the things that you really don't know gonna give an account in the judgment. You better mind. Yes, you're going around here from place to place. The way you are living is a really disgrace. But you're gonna give an account in the judgment. You better mind. what you promised going to do. Now you got to give an account in the judgment. You better mind. Oh, you better mind. Oh, you better mind. Yes, you better mind. You know you better mind. You got to give an account in the judgment. You better mind. You know you get in the field you don't want to find You join the church and you won't be right, but you got to give in you done, man. You better mind. You better mind. Oh, you better mind. Oh, you better mind. You know you better mind. You got to give in account in the judgment. You better mind. יום אחד ניתן את החשבון על מעשינו, ולכן You Better Mind, בסי ג'ונס והג'ורג'ה איילנד סינגרס. וטוב, נמשיך עם, ה, עם המהלכים, כי חזרתה לסנט סיימנס, לאותו אי באזור הזה שאנחנו מדברים עליו בג'ורג'ה, וההעמקה והזיכרונות האלה, לימים סיפרה בסי ג'ונס שאלוהים בירך אותה בזיכרון, אה, ובעיקר בזיכרון לא לשכוח את הדברים שסיפרו לה אה, האבות והאימהות, כלומר הדורות הזקנים, את הזיכרון ואת זיכרון הילדות שלה. וזה דבר חשוב שהפך אותה מילדה שלא סיימה כיתה ה' או גג כיתה ד', ולהיות מורה מאוד משפיעה. וכך ראו אותה כל מי שפגש אותה, בתור טיצ'ר, ולא תפסה את המקום הראשון ב- ב- ב- ב- במצעדים, למרות שהיא צעדה וחירפה את נפשה, אבל זה עוד מעט בהמשך. אם כן, מי שמגיע באמצע שנות ה-30 אה, לאזורים הללו, של ה-Sea Islands בג'ורג'יה, 1935, כבר הגיע לשם, יחד עם החוקרת, הסופרת והמהוללה וההוגה זורה ניל הרסטון, מי שהגיע יחד איתה ב-1935 להקלטות. בסנט סיימנס היה אלן לומקס, אבל, זה אבל רציני, הוא לא פגש את בסי ג'ונס אז, בסי ג'ונס הייתה במקומות אחרים כזכור, ו... יחכו הימים וההיסטוריה האנושית עד 1959. עד אז, ב-1959, במסעות המפורסמים של אה, לומקס דרומה, ואחר כך מה שיצא בתור ה-Southern Journey של אלן לומקס, שם הוא פגש סוף כל סוף את בסי ג'ונס, ויש לנו הרבה מאוד הקלטות וגם ראיונות, וחשוב מאוד לשמוע את העדויות, כי, כי תודעתה של בסי ג'ונס היא ראתה הכל, היא ראתה לינצ'ים. והיא ראתה ניסיונות אונס, וחטיפה, ודלות, והימורים, ושמחת חיים, וילדים. כי שנים היא עבדה בתור אומנת, בתור uh, מטפלת לילדים. איזה ילדים? לילדי הלבנים, המשפחות הלבנות העשירות בג'ורג'יה, ובפלורידה. וזה תמיד מרתיח את הדם ומזעזע לחשוב. איך מצד אחד אותם אנשים שאמרו על, על, על קבוצה מסוימת של אנשים שהם נחותים, שהם רכוש, שאי אפשר, שלא צריך להתחשב בהם בכלל. לאותם אנשים נתנו לגדל ולהעניק את הזאטוטים הקטנים שלהם, את התינוקות. לעשות עליהם בייביסיטר ולדאוג ו- ו- ולנקות אחריהם, זה כן נתנו להם לשמור. אבל כשהיה צריך להסביר ל- לינוקא הלבן העשיר, אה, אה, בין החוואים שגדל שבסופו של דבר שהוא מתעצב ואומרים לו, אל תשכח, אלה שגידלו אותך הם הרכוש שלך. child. Y'all come, David. Oh, come on, child. Y'all come, oh, come on, child. Y'all come, day, day that broke and my soul. Y'all come, David. Oh, y'all come, day, Y'all come, day Daylight roll and my soul. Yana don't dead. I heard him say, into my soul. יונדר קאם דיי, הנה מגיע יום, בו יום, יום פקודה, יום חירות, לא נעלם ממחשבותיה של ב- בסי ג'ונס לרגע אחד. היא אמרה את זה, היא סיפרה את זה באחד הראיונות. כך היא אמרה, האל ברך אותי לא לשכוח את הדברים האלה, לשמור עליהם קיימים, חיים בליבות אנשים שלא למדו על עוד אותם דבר. הלבנים, כך היא אמרה, the white, white people, הלבנים מכירים את, ה, את הרקע שלנו, את ההיסטוריה שלנו, אבל הם ינסו תמיד להרחיק זאת מאיתנו ולשמור אותנו למטה. והם יעשו זאת ככל שיוכלו. וזה כל כך אה, עמוק ומרגש לחשוב איך, איך, אה, איך גיבורה כזו מפלסת את דרכה להגיע לדיבור שכזה. כשבעצם כל הדלתות של ההיסטוריה אמורות להיסגר בפניה, בין איזה מין אה, דלות, ואומנם מגיעה מה, מהאזורים היותר טובים לאדם להגיע מהם, אבל, אבל איזה דברים היא עוברת. עוזבת את, את, את, את המשפחה, נוסעת לשם, מסתבכת עם זה, מתחתנת שוב עם, אה, עם, אה, עוד פעם בשנית, עד שמוצא אותה אלן לומקס, וגם כשמוצא אותה אלן לומקס, מה קורה? מקליטים את הג'ורג' את ה-Georgia Sea Island Singers, את אותה חבורה שבשם הזה הייתה קיימת כבר מראשית המאה ה-20, אבל בתקופה ש, שבסי ג'ונס חברה אליה, אז היו שם אנשים כמו ג'ון דייוויס, שכבר הזכרתי אותו קודם, פיטר דייוויס, משפחה, אה, אמה רמזי, ובסי ג'ונס כמובן, ו... וזו הייתה הלהקה שבשנות ה-60 הפכה להיות אחת ההשראות הגדולות. הביאו אותם, הלא מקסים, אל ניו יורק, להופיע בסנטרל פארק, בקרנגי הול, ובכל מקום, ובוורקשופס, בסדנאות, במסגרת פסטיבלים, בניופורט פורק פסטיבל, מביאים את, ה, את, את הזמרים, זמרי האיים של ג'ורג'יה, להופיע. ולשיר, לנוער, שבאותו זמן מלחמת וייטנאם וסגרגציה ואדנות ודיכוי, שומעים את הקול של בסי ג'ונס, שזוכרת איך סבא, סבא שלה, ג'ט סמפסון, מספר לה על הימים ועל המסעות שהוא עשה מילד חופשי לעבד. God move on the water. April the 14th day, just God move on the water. Everybody had to run and pray. Titanic left sides Hamilton with all their sport and game. But when they struck that iceberg, I knew their minds was changed. Sure, God move on the water. Everybody had to run and pray. Their mothers told their daughters, only pleasure trip they may go. But when they struck that iceberg, they haven't been seen anymore. Didn't God move on the water? Eight by the 14. rain while this great ship was sinking. All the women he tried to save. Yes, God moved on the water. It rotted 14 dead. God moved on the water. Everybody had to run and pray. He was wanted by and freight boat. Smith would not take heed but still I'm given a warning. He ran with the greater speed, and God moved on the water. About the 14th day. God moved on the water. Everybody had to run and pray. He kissed and wise the last time when the boiler did explode. The end of the light goes. Saying I won't see you anymore. Didn't God move on the water? Eight by the 14th day. Yes, God moved on the water. Everybody had to run and pray. The story of the shipwreck oh, is almost too sad to tell. Oh, One thousand thousand and six hundred went down forever to dwell till God moved on the water. Eight by the fourteenth day has God moved on the water. Everybody had to run. Georgia Sea Island Singers, The Titanic, בסי ג'ונס, איזה שיר נצחי, God Moves on the Water, וב-1964, זה תאריך חשוב מאוד, כי ב-1964 הצטרפו, זו שנה חשובה, ב-1964 הצטרפו Georgia Sea Island Singers אל אה, אה, מסע הופעות מאוד מאוד חשוב, אל הסינג for Freedom, כך זה נקרא, אה, שירה לשיר, לחירות, לשיר לדרור, Sing for Freedom, שירו עבור החירות, Sing for Freedom Workshop ב-1964 באטלנטה, ג'ורג'יה. אני מזכיר לכם, זה הימים הקשים ביותר במאבקים של מרטין לותר קינג ג'וניור. יחד עם ה-SNCC, כלומר ה-Student Non-Violent Coordinating Committee, הם uh, עשו את המופעים שלהם יחד עם הלהקה של ה-SNCC, גם להקת חירות שהשמענו ממנה רבות, והתווספו אליהם זמרי הפולק טום פקסטון ופיל אורקס ולן צ'נדלר, ובסי בתור אותה מובילה ב- בלהקה, לפחות בחלק מן הרפרטואר של הג'ורג'ה Sea Island Singers, אה, בסי השפיעה מאוד מאוד עליהם, בדמות שלה ובהליכותיה. כך זוכרת אותה ברניס ג'ונסון ריגן, שהיא מוזיקאית והקימה את ה-Sweet Honey and the Rock, להקת הגוספל, וגם היסטוריונית וסופרת, היא אמרה עליה, בסי ג'ונס changed my life. עד כדי כך. ולפעמים זה קורה שמישהו, איזה פגישה, change your life. Way down yonder, sometime know the law, sometime vote for Mary, sometime in his mother-in-law, sometime let's get on board, sometime I wanna ball that jack, sometime I tell my honey come back, sometime I wanna rap that jack, sometime I get a hump in my back, sometime I'm going over here, sometime gonna get my pal, sometime way down yonder. Sometime below the law. Sometime Bill from married. Sometime to his mother-in-law. Sometime let's get on board. Sometime I'm gonna ball that jack. Sometime I tell my honey come back. Sometime I wanna rap that jack. Sometime I get a hump in my back. Sometime I'm going over here. Sometime gonna get my pal. Sometimes. בסי ג'ונס and group והחברים. אה, אה, sometimes, אה, שירים נוספים שהתמחתה בהם בסי ג'ונס, באשר היא גם הייתה מטפלת, ככה בסוף שנות ה-30, כפי שאמרתי, לילדים עשירים, למשפחות לבנות עשירות שהעסיקו עוזרות, עוזרות בית ומטפלות אפרו-אמריקניות, שחורות. זה לא יאמן שבסי ג'ונס עוד יכולה הייתה לדבר עד 1941. כן, עד 1941, עד גיל 39, היא עוד יכולה הייתה לדבר עם סבא שלה, עם ג'ט סמפסון, ולשאול אותו על, על, על, לא רק על העבדות, אלא גם על, על עיבוד החירות בגיל 6-7, יחד עם כל משפחתו. זה כאילו היה, היה איזה מין חתך רוחבי היסטורי של ההיסטוריה מול עיניה של, של אותה ילדה שלא לא סיימה כיתה ה', או לא התחילה אפילו. ועל כל פנים, בהיותה מחנכת במה שנקרא במסלול החיים, באותה מטפלת. היא חידדה והעמיקה את ההתמחות ואת השירה ואת המסירה של מה שאנחנו קוראים שירי ילדים, שירי משחקים, Game Songs ו... ושירי אה, בידור ולוצצות. השירים הללו, שירי הילדים, היו כמו שירי מחתרת. יש שם מסרים שנועדו לעקוף גם את ההוראות של האיסורים, של חברה דתית, כנסייתית, שחורה, וגם כמובן הטמינו בחובם מסרי חירות אה, כלפי המצב האנושי עצמו. ולכן בשירי הילדים, לא סתם אה, פולקלוריסטים, פית סיגר ווודי גת'רי ואפילו ג'רי גרסיה ו- ודייב גריזמן, כולם הלכו מתישהו בחזרה אל שירי הילדים והוציאו מהם חוכמה גדולה. Sheep, sheep, don't you know the road? Yeah, yes, my Lord, I know, know the road. Sheep, sheep, don't you know the road? Yes, yes my Lord, I know the road. Don't you know the road by the playing of the song? Yes, yes my Lord, I know the road. Don't you know the road by the singing of the song? Yes, my Lord, I know the road. Don't you know the road by the praying of the prayer? Yes, Sheep, sheep, don't you know the road? Lord, I know the road. Sheep, sheep, don't you know the road? Yes, my Lord, I know the road. don't you know the road by the marching on home? Lord, I know the road. Don't you know the road by the marching on home? Yes, my Lord, I know the road. Sheep, sheep, don't you know the road? Yes, Lord, I know the road. Oh, sheep, sheep, don't you know the road? Oh, yes, Lord, I know the road. don't you know the road by the clapping of his hands? Yes, Lord, I know the road. Don't you know the road by the clapping of your hands? Yes, Lord, I know. Don't You Know The Road, בסי ג'ונס, יחד עם ה-Georgia Sea Island Singers. ובסופו של דבר, במהלך המאבק, במהלך השירה, היא זכתה לעמוד אה, שכם אל שכם באחת הצעדות הקשות, יחד עם מרטין לותר קינג, בביולה שבמיסיסיפי. ביולה זה שם עברי, בעולה, כן? ארץ בעולה, Beulah Land. ולכן אנחנו נשמע עכשיו, זכר ימים עברו, את בסי ג'ונס יחד עם ג'ון דייוויס. פיוללם, פיוללם. I got a home. יש לי בית. אף הוא שיר עתיק עתיק, שיר שיניקתו ממש ימי עבדות, משנים קדמוניות בהן אפשרות לחירות בכלל לא נראית, אבל זה שיר הבקשה והגאולה, I got a home in Beulah land. אה, בסי ג'ונס המשיכה לפעול בשנות ה-70, ואולי אפשר לסמן איזה מין רגע ככה טקסי מאוד, אה, שמפגין את ה... את... אה, את רושמה, את חותמה ההיסטורי הפורמלי, וזה היה שב-1976, בסוף 1976, כאשר נבחר לנשיאות הנשיא הדמוקרט, ג'ימי קרטר. אתם זוכרים את ג'ימי קרטר? בדיוק. ג'ימי קרטר ב-76 הזמין את בסי ג'ונס לשיר בטקס ההשבעה, ההכתרה, מה שנקרא אה, הפיכתו לנשיא, קבלת התפקיד, דין התנועה, אבל הייתה שם כל החירות והאמת, בסי ג'ונס, אותה ילדה מהג'ורג'ה איילנד ומהסי איילנד שם, שמגיעה ועוברת את כל מה שעברנו בדרכי חתחתים, זוכה להיות השראה גדולה השראה גדולה על מאזיניה ומאזינותיה עד ימינו אנו. הלכה לעולמה, למרות שאמרה שמ-1925, ככה היא סיפרה באחד הראיונות, מ-1925 לא ביקרה אצל רופא פעם אחת. לא הייתה אצל רופא. ומה היא אמרה שהיא עשתה, דרך אגב, אה, הייתה הולכת עם צמידי אה, אה, נחושת שמעתי שגם זה, העניין הזה חזר קצת, אבל הייתה הולכת עם צמידי נחושת, זה אומר, זה הגן עליי מפני המחלות, המרעין בישין, אבל מה לעשות, דרך כל בשר, 1984, גם היא חצתה את הירדן ועזבה את העולם הזה, סגרה את המסע אה, של הסמסרה הארצית. Let me fly, בסי ג'ונס, לא יאמן, חידודין חידודין הקטע הזה. Let me fly. fly, כי אני רוצה לפגוש את אחותי בארץ המובטחת, in the promised land. Go ahead. I have a sister in the promised land. I never expect to stop until I shake her hand. I'm not so particular about shaking her hand. I just wanna meet her in promised land, Lord, let me fly. Let me fly. Oh, let me fly to my Zion. Lord. liar. Lord, Lord, well, just let me tell you what a liar do. You won't serve God and he won't let you. Now let me fly. Oh, let me fly. Oh, let me fly to my Zion. Lord, Lord, He go over to your house, He talk about me. He come over to my house, He talk about you. Children, let me You talk about dreams, and when you are gonna tell it, do not you call my name? Mother, let me fly. Oh, let oh, me fly. Till I let me fly to my Zion. let me fly. Oh, let me fly. Oh, let me fly to my Zion. Oh, oh Lord, now let my me fly. You ought to just know what a certain somebody told me about you. It told such a lie, had astonishing mind, and it takes a little truth just to make it shine. Lord, let me fly.